صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أخرج الإمام الحاكم في المستدرك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله الأثر صحيح على شرط الشيخين الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أميتاج أثر منين يا صحابة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منين يا قصة محل الشاهد عمر بن الخطاب ameyazungumza maneno haya wakati yuko hai wakati wa masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nahnu qaumu sisi ni watu a'azzana Allah bilislam katika riwaya kunna adhillah sisi ni watu tulikuwa madhalili lakini Allah tabaraka wa akatupa izza kwa sababu ya Uislamu mahama btaghaina al fi ghairihi au fa in ibtaghaina al fi ghairihi adhallana Allah wakati wowote au pale tutakapo itafuta izza tutakapoitafuta heshima nguvu mafanikio ufanisi ustawi saada nje ya Uislamu fi ghairi alislam kwa usiokuwa Uislamu katika njia katika utaratibu katika jambo ambalo si Uislamu adhallana Allah Allah atatudhalilisha sisi maneno haya yatakiwa ayasikie kila muislamu ikiwezekana maneno haya yatakiwa ayaelewe kila muislamu ikiwezekana maneno haya aliyezungumza sahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni amirul mu'minin mtawala kiongozi wa waislamu anasema sisi ni watu tulikuwa madhalili nahnu qaumun sisi ni watu kunna adhilla tulikuwa madhalili fa'azzana Allahu bilislam Allah akatupa izza kwa kupitia uislamu kama anavyosema al-Hudhaifa Hudhaifa ibn al-Yaman كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير alikuwa akimuuliza maswali bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mahallu shahid anamwambia bwana mtume sisi tulikuwa katika jahilia tulikuwa katika shari lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea khairi hii akatujulia na kheri hii kheri ya uislamu nahnu qaumun a'azzana Allahu bilislam sisi ni watu Allah katupa izza kupitia uislamu fa in ibtaghaina al'izzata fi ghairihi ikiwa tutautafuta tutatafuta izza nguvu heshima mafanikio utawala ustawi tukiutafuta nje ya Uislamu Allah atatudhalilisha hakika Uislamu ni dini iliyobeba mahasin imebeba mazuri yote anayohitaji mwanadamu na mwanadamu hahitaji usiokuwa Uislamu na ndiyo maana Allah tabaraka wa taala akamdhamu akamsema vibaya anayetafuta heshima yake anayefuata utaratibu usiokuwa utaratibu wa Uislamu pale aliposema wa man yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin afa ghayra dinillahi yabghun وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الله تبارك وتعالى كتك آية سبيل أنا سيما ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه yoyote atakayefuata akahitajia usiokuwa uislamu akaufanya ndio dini mfumo huo usiokuwa wa uislamu akaufanya ndio utaratibu wake wa maisha yake kuanzia kuitakidi kuanzia kuabudu kuanzia miamala akhlaqi na suluki na nyinginezo katika mambo ambayo mwanadamu anayahitaji katika maisha au ndiyo maisha yake akafata utaratibu usiokuwa wa Uislamu kubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala hawezi kukubaliwa kwa sababu utaratibu wa kuishi aliowekewa mwanadamu ni utaratibu ulioekwa ndani ya Uislamu lakini si hivyo tu na akhira kesho atakuwa ni katika watu wenye kupata hasara kwa sababu amefaata kwa sababu amepita katika njia isiyokuwa njia ya Uislamu izza ya Muislamu katika maisha yake yote ya dini yake ni kurudi katika Uislamu izza ya muislamu katika dunia yake katika tawala au kutawala katika biashara katika mavazi katika nyenendo mwanadamu anatakiwa aishi na afaate utaratibu wa Uislamu na vinginevyo mwanadamu huyu ataishi dhalili kama walivyoishi watu madhalili kabla ya Uislamu baada ya Uislamu watu walikuwa aiza wana nguvu na nyinyi mnajua Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alijenga izza kwa Waislamu Waislamu walikuwa ni aiza walikuwa wana izza si hivi tulivyo sisi leo kwa sababu ya Uislamu na Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumia njia mbalimbali katika kuueneza Uislamu na katika njia kubwa aliyoitumia rasul alayhi salatu wassalam ilikuwa ni njia ya taalimu kuwafundisha watu dini laqad manna Allahu 'ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin Allah amewaneemesha sana waumini neema gani neema ya kuwapelekea mtume mwanadamu kama wao anasoma anazisoma aya za Allah tabaraka wa taala anawatakasa na machafu yote wayuallimuhumul kitaba wal hikma na anawafundisha wao kitabu na hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin japokuwa kabla ya huyu mtume na haya aliyokuja nayo alayhi salatu wasalam hawa watu walikuwa katika upotevu walikuwa katika dalal upotevu wa wazi walikuwa katika jahilia walikuwa ni watu madhalili mtu amefikia kiwango cha kumuua mwanawe mtoto wa kumzaa kwa kuogopea njaa nadharia ya njaa ambayo leo imewajaa watu wako tayari waue kwa sababu ya njaa watu walikuwa madhalili mtu amuua mwanawe khashyata imlaqin aogopea njaa watu walitolewa huko wakawa ni watu wana izza lakini bwana mtume sallam alijenga izza hii kwa kuwafundisha watu kitabu na sunna kuwafundisha watu aya za Allah kuwafundisha maneno yake alayhi salatu wassalam watu wakaishi maisha ya kheri kabisa kwa nini kwa sababu uislamu ni kheri uislamu ndiyo dini kamili ya mwanadamu mwanadamu hahitaji nje ya uislamu afaghaira dini llahi yabghun Allah anauliza istifahamu ya inkari hivi isiokuwa dini ya Allah wanahitajia nyewe mnahitajia hadhara ya kimagharibi na wahitaji wazungu muwaige nini nyewe mnahitaji mifumo yenu ya maisha mtazame kwenye matv muige afa ghaira dini llahi yabghun uislamu hauja kufundisha itikadi uislamu hauja kufundisha ibada zako Uislamu hauja kufundisha miamala yako ya biashara. Uislamu hauja kufundisha namna ya kurithi na kurithiana mpaka wende mahakamani ukatake pasu kwa pasu. Uislamu hauja kufundisha, Uislamu hauna mirathi mpaka mwende mahakamani mtake mirathi. Uislamu haujafundisha mwanamke atakapoachwa anapata nini. Wapi Uislamu ulifundisha mwanamke akiachwa aende mahakamani akadai mali kwa madai amechuma na mume wapi yani wewe mwanamke wa Kiislamu haya mafunzo umeyapata wapi mutallaqat mata'un ma'ruf haqqan 'ala almuttaqin wanaoachwa watakiwa wapewe kitokea nyumba mume amekuacha mmeachana kitokea nyumba chako hichi hii ni haki kwa wenye kumcha Allah ni mlango wa ihsani hakuna tugawane mali otherwise tumechuma wote kweli ulitoa mtaji nyumba hii tulishare kweli hizi fikra zimetoka wapi kwa nini mnahitaji usiokuwa uislamu kwa nini nyinyi mkimbilia katika mahakama za kitawuti mkatafuta mirathi za kitawuti hali ya kuwa Mola wenu amewafundisha yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al mpaka mwisho wa aya walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad mna nyinyi nisu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar mimma tarakna nyinyi wanaume mtapata nusu kama wake zenu wamekufa nusu ya vile walioacha wake zenu kama hawana watoto wakiwa na watoto nyinyi mtapata robo na wao watapata robo kama nyinyi mmekufa hamna watoto mkiwa na watoto wao watapata moja ya nane thumuni mbona dini imefundisha kwa nini uende mahakamani ukatafuta nusu kwa nusu sawa kwa sawa wa kiume na wa kike huu utaratibu wa nani mbona matafuta izza na mafanikio nje ya Uislamu Uislamu haujafundisha biashara Uislamu uliacha biashara jawabu la hebu tizama bwana mtume sallam amezungumza jambo la ina idha tabayatum bil ina wa akhadtum adnab al baqari ورضيتم bizar'i وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم nyinyi mkafanya biashara ya ina biashara ya ina sura yake ni biashara lakini hakika yake ni hila ya riba mtu unamuuzia kitu kwa milioni moja mkopo bwana milioni moja hii utanipa baada ya miezi miwili wewe nenda chukua hii baskeli au hii pikipiki milioni milioni moja alafu unazunguka wainunua kwake keshi laki tisa baada ya mwezi niuzie bwana takupa laki tisa pikipiki ni ile ile umemuuzia yeye milioni moja lakini naqdan afwan yani muda ujao kwa maana kwa mkopo utakuja kunilipa wakati uja wewe wazunguka wanunua kupita kwako au kwa yule yule naqdan cash kwa laki tisa hii ni biashara watu wanazifanya katika jahilia lakini ni hila ya riba baadaye baskeli au pikipiki imerudi kwako na faida ya laki moja sababu yule atakulipa milioni wewe ulinunua kwake keshi laki tisa kwa unampa laki tisa aenda hangaika nao lakini baadaye akuletea milioni kwa ile pikipiki au kile kitu kimerudi kwako na laki tisa e, na, na laki moja kwa maana wewe ulimuuzia milioni ke, nini milioni mkopo lakini umenunua kwake laki tisa kwa akirudisha ile milioni kile kifaa kisharudi milioni toa laki tisa uliompa wewe, kesho unabakia na laki.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 ndani yake ina riba Allah ameharamisha riba amehalalisha biashara riba sio biashara na watu wa riba wamekwama lakini Allah tabarak wa taala akaeleza wazi yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah anafuta baraka kwenye riba hebu tizameni watu wa riba wanavyohangaika hata ukimuona amesimama miaka ishirini atakuja kuanguka tu kuna mabasi hapa yalitamba nchini basi ile kampuni imefilisika yote wanahangaika kwa sababu ya riba hao wakina mama wajasiriamali wanaoambua ndio usiseme huko mitaani anza kukopa na kitanda na godoro na sofa mwisho alala chini yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat lakini Allah anachokilea ni sadaka mkipeana sadaka nini mkikopeshana milioni kwa milioni ni sura ya sadaka kafanye kazi Allah atalea wewe uliotoa biashara yako na wewe uliopewa biashara yako kwa nini tutafute mifumo isiyokuwa Uislamu Uislamu dini yetu imekamilika Uislamu haukupa mapambao wewe ya kustarehe mpaka uende kwenye mziki, mpaka ulale na mziki, mpaka usikilize mziki, mpaka gari mweke miziki, mahoteli yenu mweke miziki, restauranti zenu ziwe na miziki. Hakuna mapumbao ya kisheria, hakuna vitu vya kusikiliza vyenye maana mpaka usikilize mziki. Uislamu haukufundisha namna ya kuvaa wewe, hakuna mafunzo ya kuvaa. Uislamu umekufundisha kila kitu kila kitu mpaka adabu za kukidhi haja umefundishwa, kuingia chooni na kutoka umefundishwa, ukiwa chooni wakidhi haja kuna mambo usiyafanye umefundishwa. Wewe unahitajia nini nje ya Uislamu? Kitu gani kipo nje ya Uislamu? Uislamu haukufundisha bwana. Wajua wenzetu bwana, wenzetu bwana wako mbali. Wenzako kina nani? Mbali hiyo ipi? Wenzetu wameendelea, maendeleo ni nini? misemo ya kijingajinga kina nani walioendelea hao mnaosema wameendelea sasa hivi wana maisha ya kinyama ndio mara ana mtume sallallahu alayhi wasallam akatahadharisha pale aliposema la latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa alqudha bilqudha walau dakhalu juhra adh-dhab la dakhaltumuhu qulna alyahud wan nasara ya rasulullah qala faman Mtume sallam anasema hakika nyinyi mtafuata nyenendo za waliopita kabla yenu hatua kwa hatua kudha ni ugoya unaoekwa nyuma ya mshare ugoya ugoya ugoya basi namna vile mtakavyofuata kila kitu hatua kwa hatua mpaka wakiingia kwenye shimbo shimo la murukenge na nyinyi mtaingia hii ni kinaya kwamba nyinyi mtawafata sana wasiokuwa waislamu mtawaiga sana nyinyi katika riwaya bwana mtume anasema fa in kana minhum man yati ummuhu alania au fi qari'ati at-tariq ikiwa katika wao kuna mtu atafikia kumwendea mama yake hadharan na kwenu nyinyi watatokea watu watafanya kama hivyo ndugu zanguni sisi isa yetu heshima yetu ni uislamu uislamu umetufundisha kila kitu mpaka kunyoa hivyo viduku mnavyonyoa vimekatazwa mtume alimwona mtu kanyua nywele nyingine kaacha mtume akaambia ziache zote au nyoa zote hakuna mambo hizi kubwa hizi ndogo viduku na kadha mmemwiga nani nyinyi na mtume wenu kakataza alayhi salatu wassalam mtume akufundisha namna ya kunyoa akufundisha namna ya kusuka akufundisha wanawake wavae vipi haya tunayaona kwa wanawake ndio uislamu huu haya mavazi mtu akivaa yule itakuwa ni salafi au answari au kadha kama wanavyoita lakini watazame hao wake wa mashehe wa huko wasiokuwa wa sunna mkewe ndo yuko mbele apigwa du apiga dufu na karikodiwa yuko wazi hawana zile aya zote ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafuran rahima hii ni aya ewe mtume waambie waambie wake zako na watoto wako wa kike na wanawake wa waumini warefushe majilbabu. Jilbabu imetajwa kwenye Qur'an. Jilbabu sio vazi la kiwahabi, sio vazi la watu wa ansari. Jilbabu imetajwa kwenye Qur'an. Wewe mke wako anavaa jilbabu na jilbabu na kiarabu ni vazi linaloanza juu ya kichwa mpaka miguuni, kwa sababu hili ni tamko ni tamko la Kiarabu. Lazima turudi katika lugha ya Kiarabu, maana ya jilbabu ni nini? Sasa haya yatakuwa yarefushwa mpaka visigino visionekane, mkeo haonekani visigino vyake, mkeo haonekani wanja wake, mkeo haonekani rangi yake ya mdomo, rangi yake ya mdomo. Wala yubidina zinatahunna, waambie wanawake wasidhihirishe mapambo, mkeo mapambo yake hayaonekani Uislamu hauja kufundisha wewe, umeshindwa mpaka na mke uliomuoa, umeshindwa na mtoto wako uliomzaa, alafu watafuta heshima kwengine, watafuta iza kwengine, unatafuta sababu za Waislamu kuwa madhalili, wakati wewe ndio una mchango wa kudhalilisha mafunzo na taratibu za dini ya Uislamu. aqulu ma tasma'un. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil wala udwana illa ala adh-dhalimin ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس عباد الله حكيك الإسلام نعمة نواتك موتئش داني نعمه هي نخيره بس هي دنيا يتبات سعادة لكني كحكيك ما دوي waliona khairi hii waliona neema hii na wakatumia nguvu nyingi sana kuwatoa waislamu katika kheri wadda kathiru min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq alaya Allah anasema wanamependa sana wadda kathiru wametamani na kupenda wengi katika mayahudi na manasara mayahudi na wakristo lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffara lau wakutoeni wakurudisheni baada ya nyinyi kuwa waumini muishi aliyokuwa ni makafiri hasadan min indi anfusihim wamefanya hivyo hali ya kuwa ni husda wamehusudu khairi yenu min ba'di ma tabayyana lahumul haqq Allah nasaba baada ya kubainikiwa na haki waliusoma wakautazama Uislamu wakaona hii ni dini ya kweli dini inawafikiana na akili na maumbile hakuna funzo lolote ukiliweka mbele yako lende kinyume na maumbile na akili ya mwanadamu hakuna walipoona hivyo wakatumia mbinu nyingi ili wawatoeni katika hii kheri ndugu zanguni tutakuwa turudi katika dini turudi katika dini hadithi niliyoitaja ya biashara ya ina nitamalizia nayo khutba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ikiwa mtafanya biashara ya ina wa khatum athnab albaqri na mkashika mikia ya ng'ombe kwa maana ya kilimo sababu wanaolima kwa kutumia wanyama unamshika mkiani ili ende upate atembee ili lile jembe lilime nyuma mkaridhika na kilimo na wanasema ahlul ilmi haina maana kwamba si halali au ni jambo baya mtu akashughulika na biashara na kilimo na mambo mengineyo lakini mtume sallam mbele akasema wataraktumul jihada mkaacha jihad katika dini ya Allah hii dini ya Allah yatakiwa ipiganiwe kwa njia za kisheria za kuipigania na kuisogeza dini ya Allah mbele ambao bwana mtume alianza nazo katika mji wa Makka mtume aliishi Makka miaka tatu hajapigana jihadi ya upanga wajahidhum bihi jihadan kabira ni Qur'an pigana nao wao jihadi ya Qur'an bihi ay bil Qur'an jihadan kabira jihadi kubwa kabisa bwana mtume alifundisha uislamu katika mji wa Makka bwana mtume akampeleka musa katika mji eh, wa Madina akamwambia nenda kawafundisha watu dini kabla mtume hajahama kuna Madina alimpeleka sahaba Mus'ab kazi yake kwenda kuwafundisha watu dini mji wa Madina wote ukapata nuru ya dini wakawa tayari kumpokea rasul alayhi salatu wassalam elimu ilifanya kazi kubwa elimu ndiyo sababu ya kusimama daula serikali ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na wala hakukuwa na sio kwa maana alikwenda kufundisha watu physics kule wala chemistry wala biology wala zoo mechanics a a walipokuja wali watu katika bai'atul aqaba bwana mtume akamwambia nenda fa'allimhum dinahum nenda kuwafundisha dini yao na wakati huo hakuna swala iliyofardishwa ilikuwa dini ipi elimu gani ni imani tauhidi kumjua Allah kujua Uislamu na khairi yake akenda akafundisha serikali ikasimama ya mji wa Madina serikali ya bwana mtume ikasimama katika mji wa Madina kwa sababu ya taalimu ya dini nyinyi leo mnadharau dini mnadharau kusoma dini mnadharau kusomesha dini watoto wenu tumekuwa na maadui sasa kwenye majumba kwenye mitaa tuna maadui wengi kwenye mitandao sababu watu ni wajinga wa dini haiwezi ikapatikana khairi bila ya dini na dini haiwezekani bila ya ilmu ndio maana bwana mtume akasema yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din yoyote anotakiwa khairi na Allah khairi ya dunia na khairi ya akhira khairan ni nakira fi siyaqi sharti inafidisha umum khairi zote Allah ameziweka katika kusoma dini watu hawataki kusoma dini tuujue uislamu wetu tuijue kheri hii ili tuifuate kwa sababu izza yetu heshima yetu waislamu ipo katika dini mtahangaika sana yani kuna watu wanaona mafanikio yao watapata kwa kushusha tanga na kupandisha tanga wewe shusha matanga mia pandisha mia madamu wewe ni muislamu izza yako izza yako ipo katika dini izza yako haiko katika kupandisha tanga na kushusha tanga izza yako haipo katika demokrasia izza yako haipo katika almania izza yako haipo katika hadhara ya kimagharibi na utamaduni wa kimagharibi huko hakuna izza izza ni katika uislamu ndugu zanguni tuwasomeshe watu dini tusomeshe watu dini wanaofanya kazi ya taalimu wafanye kazi kikweli kheri ya dunia imefungwa katika ilmu anafi wal amal salih na kila mmoja ataulizwa maswali matatu au kwa jumla manne umal alqiyama kila mmoja ataulizwa ataulizwa umri wake ataulizwa ujana wake ataulizwa ilmu yake ameifanyia kazi vipi sasa kama wewe kwanza